Amin ashabına. Bütün peygambera nizam, evliya-i kiram, mümin müminat, müslüm müslümat, sevgili annelerimiz, sevgili babalarımız, akramayı talukatımızın ruhu tayyibelerine, dağlaşında kalan hakile yeksan olan bir Fatiha'ya muhtaç olan arkadaşlarımızın ruhuna bir çıklas bir Fatiha. mülkümde keyfimde padişah oldu. <coughs> Bir gün yatağında yatıyordu. Namın üzerinden küt küt bir ses geliyor. Kim o? Ne arıyorsun damın başında? Deve getirdim, deve arayıyorum. Hep ibret alalım işte, öyle düşünelim yani. Kıssadan hassa almak lazım. Deve damın üstünde olur mu? göğe damın üstüne çıkar mı? Bunu akıl kabul eder mi? Göğe damın üstüne çıkmayacağını biliyorsun da yatağın içinde sabaha kadar gafletle yatmakla Allah'ın rızası bulunur mu? Yani kalkayım kaza namazı kılayım, teheccüd kılayım, istiğfar okuyun, tevbe edeyim, Allah diyeyim, ibadet edeyim demiyorsun da yatakta uzanmışsın kocaman padişah her şeye aklın yeter de Allah'ın rızası bir ayağını uzatıp yatmayla bulunur mu bulun mu diyor. Ben de senden soruyorum. Diyor kaybolup geliyor. Sabahlar içerisine bir ateş düşmüş, dağlanmış uyuyamıyor, düğünüyor, ağlıyor ama ibadet de edemiyor, alıştım diyen. yani. Öyle sen alıştım ben. abdestini alıp, namazını kılıp, seccadeye oturup, gözlerini yumup, Mevla'ya boyun büküp, gözlerinden dökme herkese nasip değil. Bu Allah'ın bir hikmet. Allah alemi erbahta bize nasip etmiş bu mesleki. Yalnız insan onu yapacak değil kardeşim. Sabahına bakıyoruz, biliyor. 40 tane altın kaftanlı cariye önünde 40 tane altın kaftanlı gerisinden 80 tane. Böyle onların arasında geliyor. Erkanı devlet karşısına geçiyor. Hem de tutuyum padişahım. O devir yani. Tahtına oturuyor. Bir katkılı diyor o ataş. O sıkıntı, o gece çektiği meşakkat, o ağır duyduğu sözler onu oturuyor. Bakmışlar ki kapıyı birisi açmış, milleti yarıp geliyor. Ne bekçi ona geçebiliyor, ne nöbetçi geçebiliyor, ne polis geçebiliyor, ne jandarma geçebiliyor, ne muhafız gelebiliyor. Doğru gelmiş buraya elini koymuş masaya. Ne yavrum, ne İstanbul'un demiş, bakmış öyle vaziyetine, akşamsı deveciye benzer. Çorabını dışından kesmiş, bir de aba giymiş sırtına, aynı deveci gibi ne arıyorsun babam sen ne arıyorsun burada benim bu şeyim sarayımda şeyimde. Ben hana geldim diyor. Sen tanıyor musun diyor. Evet. Ben hana geldim diyor. Bura han değil oğlum. Bura benim sarayı hümayunum. Yani bura sarayı hümayun demiş. Sen öyle hanne zannetme. E senden evvel kimin evlenmiş bura? Benden evvel demiş babam orada. Babamdan evvel kiminizi demiş? Dedem ağrı. Dedemden evvel kiminizi evi? Kestimin. Daha kesmişlerimin. Padişahlık evlattan evlada kalırdı böyle. İsteden gelirdi. İşte ben han olduğunu ondan bildim. Biri gelip biri gittim mi oraya han diller. Hiç kimse mağrur olmasın. O birisi gelir, o birisi gider. O birisi gelir, o birisi gider bu dünya kimseye kalmaz kardeşler. Onun için biz ibadetimize, itaatimize bakalım. Her şeyi düşünüp kafamıza sıkıntı etmeye çalışmayalım. Allah rızası için. Yani bir hocamız olarak, babamız olarak, büyük amcamız olarak hayırlı evit bunlar. Kimsenin aleyhinde diyerek inan şurada sohbet olur. Senelerce oldu. Daha bin defa parti lafına geçmiş diyerek ve şurada olun, burada olun. Ne lazım bize onlar lazım değil. Bize ahirete giderken iyi ki Allah'ın rızasını bulup ölürken Allah Allah diye imanla ölmek. Bu dünya bu dünya bildiğiniz gibi değil. Nasıl? Yani dünden konuştuğum şeylerdi. Nuh Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 1050 yaşına vardı, 950 sene peygamberlik etti. Çok vakası Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl geçtim dünyayı diyor. İki kapılı ham buldum, buradan girdim, şu kapıdan çıktım gittim. 1050 senede yaşadığımı bu kadar biliyorum. Dünkülere dedim oturuyormuş, Kur'an'da gibisiniz değil mi? Evet. Biraz sonra Fatiha çekilecek. Efendim? İş bitecek çıkıp gideceksiniz. Hiç oturduğunuz belli olacak mı yani? O e, bir haftada oturmuştuk niyet. Hiç belli olur mu? Geçer gider. Hayat bunun gibi. Üstazımız hayatı diyor. Bir insan suya gömülür de böyle bunalır. kafasını çıkarıverir sudan çünkü burnuna kulağına su girecek. Çıkarıverir o suyun içinde şu durduğu dünyadaki duruş kafasını kaldırıp verişi ahirete geliş olacak. Allah cümlemizi imandan ayırmasın. İnançlı değil, tek kişi kalmayacağız hiç. Böyle kaç defa doldu boşaldı böyle yeni defa. Dünya doldu doldu, ruhu pırnadı. Adem Aleyhisselam bin sene yaşadı. Havva annemiz bin bir sene yaşadı. Nuh Aleyhisselam 50 sene yaşadı. Şartların çok şeyi var huzurdan haşa. Efendim yaşı var. Firavun'un birçok yaşı var. Hep yetmişler, yetmişler de biz kalacağız. Evet, imkanı mı var? İşte bizi Allah gaflet uykusundan uyandır. Gaflet uykusunda et ümmetim uyuyor diyor Peygamberimiz. Yani gaflet uykusunda uyuyor, ölünce uyanıverir. Bir amma tavşan yamacı geçer. Hiçbir faydasını göremem ölünce uyanmanın. Bu sözlerimiz tahrik ederek bizi uyandırsın diye konuşuyoruz. Hem Yani dünyadakına uyanalım, bu işi ibadeti, itaatı yerli yerince yapalım inşallah. Allah'ımız gafletten şimdiden bizi uyandırsın. Amin. Deli rahatsız oldum ben atlarını çekin dedi. Vezir Yüzara çıksın dışarıya. Ova çıkalım dedi. İbrahim bin Ethem. Onun gitti ya. Han dedi gitti. Hızır Ali, Aşamkı İlyas Aleyhisselam'mış damın üzerinde gezen. Bu da Hızır Aleyhisselam'mış. Yani gelip bunu irşad etmek istiyorlarmış padişaha. Hızır'ını, İlyas'ını Allah'ımız gönderiyor. atlara binip de giderkene kanaatımız olsun derler. Üstadın ellerinden çıkmış yazı. Teskiretil Evliya'da. Ben bunu birden ne farklı şeyde Müzekki Nüfus kitabında o çok gençliğimde okumuştum. Daha acılı şeyler var onun. Öyle yazılmış. Atın iherinden İntabah ya İbrahim böyle ses geldi Mesela bak kendi atın eherinin karşından geliyor ses. Uyan ya İbrahim! Dinlen bile. Gıcık gidiyor, duymazsadan geliyor. İrşad olmayı istemiyor. Yola gelmeyi istemiyor. Tekrar gıcık daha gittin mi? İntebah! Kable en tentebah ya İbrahim! Ya İbrahim ölmeden evvel uyan, öldükten sonra uyansan fayda vermez diyorlar atın eğilmiş kaşından böyle geliyor ses. İnteba kable en tenteba ölmeden evvel uyan ya İbrahim öldükten sonra uyanmak fayda vermeyecek deyince bir daha kafası böyle bulanıyor koca padişah, delik padişah bakmış ki bir geyik çıkmış önüne dağ geçisi geyik. Hemen seni hazırlamış okunu vuracağı zaman geyik geriye dönmüş. Allah seni o oğlama için mi halk etti yoksa ibadet, itaat, Allah'ın rızasını bulmanın için mi seni halk etti? Sen hiç düşünmen mi demiş. Artık yani yerinden yardır kısıdı. Attan kendini aşağı atıverdi. O çengelli elbiseleri yoldu yoldu ben istemiyorum bunları dedi. Çobanı varmış orada. Gel çoban dedi. Ha şunları sen giy de o kefeneyle takımı bana ver dedi. Başladılar melekler ağlamaya ya Rabbi. Ya Rabbi. Padişah çengelli elbiseleri yırttı, yırttı. attı da şimdi çobanın kefeneğiyle takasının altında kaldı. Melekleri ağlattı yani periştahlar diyor çıkır çıkır ağlarlar. Allah şefaatine nail etsin. Şey vaka olsun. İsterseniz şifa edeyim. Bunu ayaküstü Konya'da on sene evvel konuşmuşum. İşte Yüksel İslam Enstitüler müdürleri, doktor, bayballar, neler, Ali Kemallar, çok. Ben sahat gece saat iki kadar sohbet edildi. Yani çok güzel sohbetler edildi. Teyfimizde de var. Bizi ne olun bir konuştu. Ayağa kalkınca İbrahim Milletin hatırına geldi. Konuştum. 45 dakika sürmüş konuşmam. Dünya arasında kapışıldı böyle. Tabi ucu Urfa'ya varmış almışlar. Ben de ilgilendim kendimde aldım şeye keyfe. İşte başka yılında insanın buraya başvuracak. Şimdi iyi gelir bakıyorum. Bilmeyenler kabiliyetleştikçe sözler kıymatlaşır. İbrahim dünya elbisesini çıkardı, ahiret elbisesini giyiyor diye ağlıyorlardı. O kepeneyle hemen gittiler. Vesselam o halinde birisi köprüden düşmüş de öf dur biiznillah deyince adam suya düşmedi köprüyle şeyin arasında böyle kaldı. Yani hemen böyle keramet keşif zuhur etmeye başladı gitti Şakik-i Belhi Hazretlerine benim şeyhim o diyor kendine ben onu zannediyorum e, ee, intisap etti. Siz dedi safa ile yaşamışsınız, cefa etmek lazım size, dağdan odun getirsen. Mutfağımıza dağdan odun getir de tekkede yaksınlar dedi. Peki dedi. 18 sene odun çaktı sırtında, buraları yara olmuştu böyle. Padişahım emir tutuyor böyle. Size tarikat-ı aliyenin adabını konuşmuş oluyor bu sırada. Bir gün 18 sene sonra geldi diz çöktü. Efendim bize himmet buyurun. Üstazım dedi. Hmm. Şeyhin benzi değişti. Şahsı değişti. Canı sıkıldığını bildiğinden kahveyi ipi paltaya aldı koydu vardı gitti. kül içilir o da. O dedi ki bu dedi adam dedi, bu İbrahim dedi, bu işten yıldım demek istiyor. Odun çeke çeke öldüm bana himmet et de ben kurtulayım bu olan odundan demek diye kalbinde bu var dedi. Şimdi şu görüyor onlar ayna gibi. İkincisi sen himmet gidecek vakti bilmiyorum himmet et ben himmete ben layık oldum aktarıldım, ikilendim, üçlendim, tohum atılmaya layık oldum demek istiyor. Bir bostancı bostanının dikim zamanında bilir, çapa zamanında bilir, sulama zamanında bilir. Demek biz evlatlarımızın himmet edilecek zamanını bilmiyor da bize bu adam ümit verdiğinden hata ettik. Yani hiç seslenmeyip bizi himmet ettiğimiz arası bütün kusurlu çıkıyor böyle. Şimdi bunu da dinleyen kardeşlerimiz var, dinlesinler. Ondan sonra bizi cehlen nispet etti. Sen demir bir ayakkabı giy ayağına. İbrahim oluna giderken yetiştiğin yerde ayağının yükçesi yalın ayak gider. Yükçesine bas. Seslenmez bir şey demezse çocuk durunca bir daha bas seslenmez bir şey demezse önce durunca bir daha bas dedi. Seslenecek olur bir şey diyecek olursa dedi ipi paltayı elinden al diğer dedi. İpi paltayı elinden al gel haydi onunla seni men etti. Sıkmayacaksın. Bu kapıya hizmete layık değil. Böyle bir yazıp gördüler de adam oldular. Bizim arkadaşlara diyor Hiçbir bir hatına son sonrası yok desem ne böyle kırılır gider. ben bir hikmet var ne verdimez. Onun için şey söylenilmez bu zamanın alamına. Bir bastım diyor. Tantanış. Bura kanadı yıra kan döküldü ama hiç seslenmedi. Derdi büyük. Üstadımı kırdım ben, neden de himmet istem. Himmet etmek bile büyüklerin yanında edepsiz. Tahir hocamız var, tanıştınız. Efendimizle beraber Hicaz'da orada. Şimdi onun bayramına gittim de dedi efendiye hiç şey rica ettim. Birisi dedi, efendim müsaade buyurun mu konuşmama? nasıl dedi. Bana himmet et diyemeyeceğim çünkü hizmet edemedim dedim dedi hoca ilmi olduğu için. Efendim bana dua et diyemeyeceğim çünkü emir vermiş olurum. Duaya ben layık olsam sen sakın dua ediyorsun bizlere. Duan gelir. Bir şey isteyeceğim yalnız. Sizden bir şey isteyeceğim. Onu kabul buyur. Buyur dedim diyor. Efendim sizi ve sizin etrafınızdaki insanları canım gibi seviyorum. Şiddetle seviyorum. Bu sevgi bazı gelir bazı da gider elde değil. Ha belki gitmesin bu sevgiyle yaşayayım. Bununla öleyim, bununla kalkayım mahşerde ne olayım. Amin. Bu sevgiyle yaşasın, bu sevgiyle öldürsün Tahir diyor. Efendimiz üzülerek dedi ki diyor, Hayır efendi, benim de bundan başka bir ümidim yok. Yani bu kardeşlerimi sevdiğimden başka bir ümidim yok. Bunların yüzü gözü hürmetine affolunur muyum bilmem dedi diyor. Baktım gözünden ağlıyor böyle. Çünkü kardeşlerime ben söylüyorum hepsine birden. Belki son ömrümüz olacak bu cümlüzat kesicesi Fahri kainat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Miraç'tan teşrif etmiş Şöyle iki yazı gördüm diyor. İki tane yazı var. Birisinde levhanın ne kadar sofu, takva, ibadetli, itaatli olursan ol, kötü insanlarla beraber düşüp kalkıyorsan yuhşerul mer'u mâmen ahabbe kişi sevdiğiyle beraber haşricem olacağından o kötülerle beraber cehenneme girer. İsterse dünyanın dolusu ibadet olsun. Adamını kötüden tutmuş dünyada. Fena kimselerle teşviki mesai etmiş. Bir insan ne kadar isyankar, günahkar olursa olsun içini satar. Günahlarına tövbe giderek iyi kimselere karışmış, onlarla sohbet eder, onları sever, onlara karışmış. Harika Zülcelal tövbe suretiyle bütün günahını affederim, onlarla haşricem ilerim mahşerde el mer'u ma'amen ahabbe yuhşerul mer'u ma'amen ahabbe onlarla beraber haşricem ilerim içinden günahkarı seçmeye de haya muamelesi buyururum şu olanın içinde yaramazlar var ben bilirim çünkü ben cemaatim sen sen de hacasın kardeşim haydi çıkın diyemem çünkü bunu kana utanırım ben utanıyorum. sen bunu kana diyor utanın da isyanlı isyansız, kötü kalbile gelen, iyi kalbile gelen insanı seç hadi çık canım içimizden Allah'ı seversen. Diyemem de diyor ben diyebilir miyim diyor Allah. Ben Allah'ı kan haya muamelesi yapmam yapmamayım. Çünkü onu seçici olsam o kötü insanı peygamberler seviyor. Kutbu cihanları seviyor, Gavsul Arzamları seviyor, Kutbul Ulaları seviyor ibadillahi salihin salihin zümrasını seviyor. İşte şu cemaat salih cemaat. Allah bunu bize vermiş elhamdülillah. Bunların içinde oldun mu Allahu Teala hazretleri onların içinden sizi seçip de cehenneme gönderemem. Gücüm yetmez demek istemiyor da ya muamelesi buyursun. Onlarla, nerem onlarla günahın çoğulu ama tevbe etmişsin geç. Onlarla dirim. şimdi? Efendimiz bile ağlıyor diyor ki Allah diyorum seni diyor bu sevgiden ayırma ya Rabbi diye bakmış bir böyle. Herkesin bir tecik gittiği yer o da Allah için sevişme kardeş, Allah için sevişme. Ya Musa benim için ne amel ettin? Namaz kıldım ya Rabbi, oruç tuttum ya Rabbi, hak ettim ya Rabbi, zikrettim. Hep bunlar senin için. Namaz delil olacak, cennete götüreceğiz. Oruç cünne olacak, perde olacak. Zekat vücutuna, bedenine kuvvet, üstüne gölge olacak. Zikrullah nur olacak. Benim için ne yaptın? Yani sırat köprüsünse nur olacak. Onlar hep senin faydana. Bana ne yaptın? Bilemedim ya Rabbi. Sen beni oraya delalet et ya Rabbi. Vel vali teli veliyen la adev teli acüzen. Benim için bir velini sevdin mi? Bu Allah'ın sevgili kulu diyerekten onu sevdin mi? Bu da Allah'ın düşmanı namaz kılmaz, abdest almaz, oruç tutmaz, ağzından pisli şeyler. Onları da benim için onlardan da ayrıldın mı? El husnu fillah ferizatun vel buğzu fillah ferizatun yaptın mı? Kulum yaptın mı? Ya Musa şöyle yapayım ya Rabbi. İşte benim için amel bu olur. Benim sevdiğimi seveceksin kardeşim. İşte yolumuz bu gösteriyorum. Ben biraz üstünü açıyorum. Demek ki Allah'ın iyi kullarıyla sevişeceğiz. Başka çaremiz yok. Allah'ın sevmediği kullardan da ayrılacağız. Kalbimizi ayıracağız. Bir işimiz maksadıyla dükkanımıza girdi, dükkanımıza girdi. Rabıtalı olaraktan o işi göreceksin. Çok fazla oturmadan, onu daha çok tutmadan müşteri salacaksın. Hiçbir şey yok başka kalbende daime iyilerle olacaksın. Ve kûnû ma'as sadiqîn. Ve kûnû olun ma'as sadiqîn. Sadikinle beraber olun buyuruyor Allahu Teala. Sadık onlar marife meşritte olsa sen de burada şöyle dur tuttuğun zaman onun hatırında bir bizinci binde olur. Bunu İstanbul kendi insanlar diyor ki nasıl bak güneş şahtan doğdu güneş rüyası nerede efendim? Rüyası, rüyası bütün dünyayı kaplamış. Güneşin rüyasına uzaklık olmadığı gibi Evliyaullah'ın da Evliyaullah'ın da ruhaniyetine uzaklık, yakınlık yok. Kardeşlerimiz, zeki insanlar var içinde biliyorum. Urbiyetin, budiyetin, tarzı yoktur seyyidin. Kalbimize ile ilka teyzünün sen mürşidin. Babamın hep yatıdı. Kurbiyetin uzaklığın, yakınlığın, kurbiyetin, burudiyetin uzaklığın farkı yoktur seyyidim. Sizin için onun hiç farkı yok. Onun için büyüklerle kalben de olsan yanlarında olursun. Allah onların yanından ayırmasın. Amin. Ya Rabbi ayırmasın inşallah. İbrahim'in etemini yettiler adam. Birinci bastığında ayağa diyor bana bir hiç seslenmez adam ikinci kanadığında diyor e, e, inan diyor böyle sıyrıldı tüm elde o diğeri diyor. Üçüncü bastığında bir biraz gemik çıkınca da dayanamadı geriye baktı gülümsedi. Dedi ki o gelihte kaldı dedi. Gelihte padişahına bassan belalarını buldururdum ama şimdi bir iş insanın basarsan basan demek ister efendim. Dedi ki bu bizim işe yaramaz. Çünkü dedi derihi almış, daha delihin padişahlık kokusunun rayihası bunun burnunda duruyor dedi. Daha o sevgi duruyor. Bu buraya yaramaz. Kov gitsin dedi. Kovdular gittiler. Ama bunlar hep nişan için oluyor. Hususu direkt ret için olmuyor. Yani ayıksın da daha iyi olsun diye istiyor efendisi onu. Ne diyor? Kendi memleketine varıyor. Padişah serayına çıkıyor. Çok dervişler çıkmışlar. Demiş ki muhteşeredirler. Atiyeler dağılıyor. Herkes hadi çıkın diyor. Hadi diyor ben diyor o dervişler değilim. Hal dervişiyim. Yal dervişi değilim diyor. Ha ne olursun diyor. Şöyle duruyor kendi yaptığı serayın. Şöyle bir bekçilerinin Oturduğu yere şurada oturayım, şurada yatayım da ibadetim. Yes senin gibi çok hırsızlar geldi buraya diyor. Hiç bilemiyorlar çünkü sakal saça karışmış. Amca, Oğlum bir Tanrı selamı verdim. Allah selamı verdim. Allah'ın selameti senin üzerinde olsun dedim de ve aleyküm selam demeden amca beni mazir gör beni devlet çalıştırıyor burada. Yolunun birini aşağı ve aleyküm selam desene elin durur da bir odunu aşağı atarsan 40 paralık haram yesen 700 riket cemiyet ile kılınmış kabul olmuş namaz verilecek yerine. Bir lokma haram katarsan gözüme 40 gün duam kabul olmaz, amelim hap olur. Bu korkuyla ve aleykümselam diyemedim. Şimdi bizim arkadaşlar hep <laughs> dua ediyor ben diyor Allah sen bilin ya Rabbi hakkımızı şöyle böyle nasıl kabul olsun tankayı doldurursan karnına hiç olmazsa ilde yersen veresini cürüs etmez de ailenin veresini Kur'an'ı ı göre almaz da şuradaki şeye göre zamanın kanununa göre alırsan bir tarafını zehri zıkkım edersen rızkıyın bir taraftan yaptığın ticarette ne de hile kasar, iyisini yukarıya, şeyini aşağıya. Yani kaç Kayseri'den neden biz e, inan e, şey alıyor, çilek alıyor, şey alıyor o zaman da efendim meyvelerden armut alıyor, e, şeftali alıyor, ne diyor? Anlıyor musun? Bunu niye vuruyor? Kılıç bekliyor, yarış diyor. Kuytası hayvanın hani üstüne ilerini sesine diyor şu oğlunun şu iç tarafına diyor uluklar neyi getirilmiş şeyle diyor kağıda koyu verir diyor ki gerçi yarısı çürük çıkıyor. Bütün çilekler o zehri zıkın ya bunu yiyin de hem de lezzet umabilir mi lezzet gelir mi? Yani insanın diyor neden ben evveli çok iştahlı ibadet verdim de diyor şimdi yapamıyorum diyor. Üstadımız diyor ki hilaf-ı şeriat işliyorum bir şeriata muhalif hareketin var. İki, iki dünyanın yibi zinetine çok muhabbetin var içinde. Ha bir zinetler, ya muhabbetin var. İki, üçüncüsü diyor, kalbi kasi insanlarla çok düşük kalkıyor. Kalbi kara insanlarla beraber oturup da bu üçü olduktan sonra diyor, lezzet alma imkan yok diyor. Demek efendim, siz diyor oradan bir haram karışır değil mi selam mı almadınız diyor. Evet. Oğlum kalbim yukaldı. Kalbim inceldi yukaldı. Yani ne desem duam kabul olacak şekle geldi. desem kabul olacak mı isteyen varsa istere dua edip sana O Külhancı dedi ki hiçbir isteğim yok İbrahim'i bini eteme aşıkım Allah onu göstersin bana diyor. Ya havle la kuvvete illa billah yavrum nezvanlardan neden insanı sürüktürürler de yanına kadar attırır. Muhabbet böyle efendisi e, iyi, e, iyi, iyi, iyi, iyi Efendisini ayağına getirir. Mevlani'ydi. İyi ki sana tepkesine, yok ben ayağıma isterim diyor. Böyle muhabbet böyle olur. Yani iyice muhabbetin sürüttürürsün en büyük insan. Mıknatısdır muhabbet. Toplar bütün sevgililer ayağına. Allah'ımız ayrılmasın ya Rabbi. Dedi, yavrum dedi işte İbrahim Minet'in karşında ben sana yandım. Allah! في إبطال الجسد ذاته Öldü o kılhancı öldü. Çünkü bir aşıkın, bir aşıkın bir kutbu can olmazsa, bir yehtekes olmazsa başında gelen ciryan yakar hak kavurur değil mi şeyler bütün o bir sahra telefonlarından eve çok bulunduk askerliğimiz öyleydi oraya bir şey kollar mezhepe kollar bir buçuk volt girdirir. Bundan artığını geriye atar. Çünkü telgrafla geçiyor oradan. Efendim yıldırımla geçiyor oradan. Ceryanda geçiyor Bu tele atlarsa o telefonu kırar. Bir zayıf bir telefonu, bir üstazımız olmazsa bize süzüp de vermezse öldürürüz. Hepimiz ölürüz. Onun için o büyükler bizim şeylerimiz olur. Allah'ımız ayırmasın inşallah. Amin demek ki cennete aşık olup da görünce gülen adamlar var sana ben efendimi niye terk ettim? Doğru yine üstadının memleketine gidiyor. Şu Efendi Hazretleri murakabada böyle gözünü açmış demiş ki İbrahim geliyor demiş. Şehir dört tane kapı varmış. Da uzaklardan onların gözleri gelir görür dakikaların anılara geliyor, ötümdeki anılara geliyor. Nasıl şöyle söylüyor. Yani gözü neler geçer dedi. Böylelerdi. Allah şefaatlerine nail etsin. Geliyor, yalnız dedi, ecnebi elbisesi giyin, derviş elbisesi giyinle ışıktırma. Ki başkasına. Yok zorlanacak olursa birkaç tokat atın. Daha zor birkaç değil. Onları da tanımaz da girecek olursa dokunmayın o zaman kucağım oluyor. Yani öyle yetiştiriyorum ben onu. Aman diyemem dedim. Geliyorum işte öpüyorlar yerli. Selamun aleyküm kardeşler. Ve aleyküm selam. İçeriler. Nereden gelin, nereye giden? Bir kapının kovulmuş köpeği yine o kapıya yallanmaya gidiyor. Bu kadar tevazulu padişah geldi. Neyse şu ıı, Şakik-i Belki'nin kovduğu İbrahim Zinesem olmasın? Evet koyayım şey. demiş. Hadi! Ona niye tenezzül ediyorum? Ona buzağı götürmezler. Öyle şıklar var ki demiş. Kalk bölüm adamlar onlara git. Yok ben efendimi biliyorum. Ben Hüsnama illemam ki ağlayaraktan zorlatmış ki birkaç tokat. Birkaç da dine koymuşlar. Tek tetere kaplan gideyim diye oraya gitmiş. Orada da dört tane dinlerli. Selam vermiş. Ne demiştin Sultan İbrahim'in efendim sonra bir katını köpeğe üstüne batıya yalanmaya giriyor. Yani tevazu kitapta neler böyle yaz. Gel bile babam. Bu daha güttürmezler bizim yönümüzü çıkar. Daha çok büyük. ben biliyorum efendim. hiç tokatlamışlar. Biraz daha ilerinde gidip iğneklemişler. Eşikten içeriye kendini atmış. Durak atmışlar. Efendi Hazretleri kendi karşılamaya gelmiş. Elinde bir filyazlı. Benim yerime vekil olduğu Kutlu Cihan. Bir gün sonra şehre vefat etti, onun postuna oturdu. Bu ehliyetsiz nasıl olacak zannetmiyorum kardeş. Çünkü Yunus 47 yıl hizmet ettiği şeyhine dedi şeyhi şiddet buldum, siz mesela katlanmadın. 47 sene hizmet etti Kutlu Veli Hazretleri diyor. Buyuruyorlar ki ben diyor 70 bin hicap geçtim, Yunus'un izini ileride görüyordum yine. O geçmiş benden evvel Allah'a diyor. Yani 70 bin hicabı geçmiş geçmiş ileriye diyor. Böyle Yunus o. 47 yıl hizmet etti şeyhler. Hizmeti odun getirmek değildir dağdan mutlaka bunca hizmetler yediysen hizmete dayanmadın. Meğer mi şurası kötürüm yara olmuş kendin gele gele. Odunu koyarayım derken, hafif indireyim derken yaranın tepesini kaldırınca kurt girmiş yere. Biliyor musun Emrem Yunus? Gözü ama, bakma Yunus, gözü ama. E bu kurt diyen ne demiş? Yunus odun getir desene. E öyle odun küteden atılır mı? Demek ki hizmete razı değil, bu adamı tertemiz başından bilir. Yani ayet zaten elinden almışlar, hiç takılmışlar, tamam mı? Yani o birbirine benziyor, hep onu da diyor. Dedi, efendim omuzun şöyle yara oldu, etme, aman filan, yok. Çık, tuttular, çıkardılar. Başı kısırdı kapıya, Ey başım elhamdülillah Basra'ya yollanmadın diyor. Küsü lazım onu yapacaklarını yazar. Ey başım elhamdülillah Basra'ya yollanmadın. Duyacak bu sözü şeyhi diye mi yaktın bağrını? Bağrını yaktın ama bu kapıya öyle oğlunu kütadan aklına edepsizlik olur. Gitsin, gitti. Bir ya anneye geldi, yalvardı uzun şey var. Annem Ha, efendi böyle kaldırıyor, nasıl edecek? Şeytanın gözü kördü. Bir paçavlaya, kılıfı eskisine sarıl, havluya yat. Ben gece onu başlaya çıkardım su yoluna. Sana baktın mı bu kimdir? Ben Yohanis Gez derim. Kimin Yohanis'iymiş derse kabul etmezdi. Bizim Yohanis'i derse kabul ederdi. İşte miyarı bu Kur'an'ın dedi. Peki dedi oraya yattık öylesini attık. Ne zaman gece çıktı bir gece yarısı soğuk ortamın üzerine çölün içinde sandı. Böyle buldular bu yolu bir rahatladılar efendilikle olmaz böyle şeyler. Ondan sonra mutluluk vardır döşüne basınca ne bir şey var burada hanım Vay Diyonisyen buraya yatmış bizim Diyonisyenizdir kahbinin ayağına işin dürüst oldu ya Yönüstü Allah seni büyük insanlardan etti şimdi kendinin mektebi yok medresesi yok hiçbir şey yok o yazdığı şiirleri zamanın zamanın profesörleri e, ayet edip e, tercüme etmeden aciz kalıyorlar. Allah şefaatine nail etsin. Bunlar bütün kardeşim işte o yolda iyi çalışmayla oluyor. Biz az bir şeye gönül koyuyoruz. Mümin kişinin müşanı diyor İbrahim Neden? Hep durduğu titrola bir yerde oturduğu daima Allah'ı fikreden. Anın hani, e, baktığı ibret olan semalara, yerlere bakıyor, ibret alıyor. Niyetsiz şu semaları, semaları sinelerden geri tutan Allah bizi yoktan var eden Allah ve vezkurunallaha esamını vezkurunallaha kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim ve yetefekkerune fi kalbi semavati vel ard Rabbena ma halakta hâdâ batıla yok yerine bunlar halk olunmadı biz ibret alsın diye Kullarım diyor, ayakta zikredin, otururken zikredin, yatağınıza yattığınız zaman Allah, ha Allah değil zikredin diyor semaya, yerlere bakın. Bazı zaman oluyor, semalara bak, gözlerine ağıt dolar. Çıpır çıpır halkıdan Allah yıldızlarına bakıyorsun, güneşine bakıyorsun. Kutup yıldızına bakın, başka bir alem dünya. Biz e, gaflette yaptığımızdan bir şey anlayamıyoruz. Şu kovacığın ortasından su çıkar, çıkar, akar, akar. Senelerdir akar da daha kesinti vermez. Allah vermiş öyle. Kır kır kır kır kır kır kır kır kır. Niye engelliyor? Bunların da vakti uzun. Bunlardan da malumatım var. Lakin çok uzun gider ve yazlık olur. Efendim hakkın çıktığı yol Osmanlı'ya. Peki. Hacı İsa demediler. Bir mercudur. Nasıl sanatıdır? Yok mercudur ki Allah'tan rica olmuş, Bir gün fütuhata açılır. Bir de bu o yolda gitsin geçsin diyor. Anası saliha, sadika bir kadınıdır. Ki kötünün başından bir gün kayboluyor. Bir gün kayboluyor, iki gün kayboluyor, üç gün kayboluyor, ağlaşıyorlar, dört gün kayboluyor, bulunmuyor, beş gün kayboluyor. Altı gün deyince kaybolmuş, gitmiş bir çalmış mı, uyuyamamış çocuk ya Altıncı gün bir sağa geldi diyorlar. Okuşuyorlar, geliyorlar ki yüzüm nur olmuş. Anası soruyor acaba, oğlum ne oldun sen altı gündür? Altı günden var, daha yeni gittin geldin? Yok altı gün oldu. Allah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidina, Seyyidel evveline vel akidinde mübarek ellerini öp, gıçın gıçın arkanın arkaya üstür. Şöyle geriye git, kitap gıçın gıçın diyor, ben o ne diyorsa onu söylüyorum, bırakılmayın. Öyle geliyor, diyor, gel diyor, Nihal orada, gerisi derleri, Nihal otur, dedim bu otur. Bunu Bismillahirrahmanirrahim dedi diyor. Sen de Bismillahirrahmanirrahim dedi. Elif diyor. Elif dedim diyor. Madde manevi bütün elif sizden kafidir bu. Elif elif kafi yeterdir diyor. Ondan sonra ana din sesini ne diyorsunuz okuyuyor diyor. Ondan sonra cemaat okumaya başlar diyor. Tavliyen mütebavvedin üstüne ramazan elhamdülillahi rabbil alemin. Elfi erkeğinden yersin. Elflamin diyor. Bilirse eski şehirde öyle bir çocuk, altı yaşında bir çocuk. Ben Kazım'da yaz, bundan sekiz on sene evvel. Hani Allah bildin mi, ne bilini doldurur hanım? Allah'ın kudreti de bu, başka bir şey diyemezsin. Ondan sonra okulu diyor, İsterseniz biz de e, tefsir ediniz diyor tefsirine başlayınca şurada hiç ayakta insan kalmadı. Hep yıkıldılar, ağlattılar. Bizim Peygamberimizin işte. Yahut böyle azam. Radıyallahu buyur, lebbeyk ya Resulallah. Ya Umar'ın Faruk, lebbeyk ya Resulallah. Bu yavruyu götürün, suyun kaynadığını yerde yıkayın, dünya suyu dağılsın da içenlere, tenine ölünce yıkanınca tokananlara, gün cenabet olunca yılın onları Allah affedecek, cehenneme yakmayacak, yıkayan olacak, geldik diyor. Kutlu şerifte Hacer-i Muallak tahtının altında su, suda deniz yıkan, yıkandım diyor, çıktım dışarıya, efendim su buradan mı kaynar? Haydi orayı da gösterelim, gittik diyor, gözüm yumdu, ayaklarına bastırıyorlar diyor, kaybolduk, gittik bir yere vardı. Kavli diye diyor. Büyük melek diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Büyük bir hava diyor. Yani denizin yarısını alacak diyor. Dolduruyor diyor. Bir arka döküyor diyor. Yine dolduruyor, döküyor. ne? bu Allah'ın deryalarından bir derya. Şu meleklerinden bir melek. Şu kudret kovası. Bu su buradan Hacer-i Muallak taşının altına varır. Irak depo. Yani bir depo yukarıda ya. Oradan dağılır, suyun hepsi bir müdette, bir dakika o madenlere uğrayarak kimisi içme suyu olur, kimisi aç su olur, kimisi tatlı su olur, kimisi soğuk su olur, ondan olur deniz diyor. Ben oraları gördüm. Götürün bunu dedi. Yine anası ağlıyor dedi. Götürün. Yine mürekkler kuş aldılar. yani korktular şimdi buraya diyor. Ben de geldim. Altı gün oldun diyor. Allah Allah ben altı dakika altı saat zannetmiyordum diyor. Ha bakayım Allah'ın ne kulları var, ne hikmetleri var. Yani insanın hep durduğu yerde oturduğu suçlular. Ölümünü tefekkür eder, efendisini tefekkür eder, Allah'ını tefekkür eder. Yani inan sohbetimiz o kadar çoğalıyor ki kafama kıracak gibi de. O öteki yandan geliyor diyor ki yüzün peygamberin yüzün peygamberin Lokman Aleyhisselam'a sekiz vasiyeti var onu söyle diyor, imkanını bulamıyor. İnşallah Allah zorluk verecek inşallah. Habibi hürmetine Allah zorluk verecek. Sohbetimizi kesmez. Habibi Ekrem'i hürmetine. Kim kesmek istiyorsa bir gününü tamam edemez. Bir gününü tamam edemez. Habibi Ekrem'i hürmetine, Leyla-i Kadir hürmetine, Nuri Gülen hürmetine, Nuri Ekrem hürmetine. Ne mutlu Çerkez'in beğene diyecek. İşte ayrılık ondan geldi. Ayrılığa sebep olduğu için bu gibi sözlerin yerine efendim başka hikmetli bir söz söylenmesi daha iyi. Birlik kuvvettir demiş olsaydı orada daha güzel olur. Şimdi onu boyuna söylemeye gerek değildi. Ben Türk. Ben de Türk'üm ben siz e, Türkiye Cumhuriyeti'ne seyrederken TC ediyorsunuz. Ama bunu TC olarak telaffuz ediyorsunuz. Çok yerlerde TC diyerekten telaffuz edilir. Bu telaffuz edenlerden bir tanesi de TKK örgütü de Türkiye Cumhuriyeti'nden söz ederken TC diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti demiyorlar. Sizin herhalde böyle bir maksadınız yok efendim. Onu e, öyle söylediğini ben ömrümde işitmedim. Lakin kısaltılmış şekliyle TC. Türk parası tele Değil mi? Evet. Öyle mi? Gibi. Nakşibendiler olarak dünyada 100 milyondan fazla kimse var İslam aleminde. Yani bize siz önemli bir gücü tutuyorsunuz. Yok. O güç değildir. Onların kalabalığından istifade edip de bundan sonra biz dünyada yeni dünya kuracak değiliz sizin e, varlığınızı Türkiye adına tehdit olarak görenler de olabilir diye soruyorum ben. E, Türkiye sultan mı olacağız biz? Ne yapacağız bundan sonra? Bizim artık e, dünyadan bir e, isteyeceğimiz rütbe şey yok ki. Şey. Aslında bu yolda olan kimselerin dünya rütbelerine hiçbir iltifatları yoktur. Müritlerimiz sadece Türkiye'den değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden dedik. Bunların arasında kimler var? Bunlar arasında efendim her çeşitten insan vardır. Her milletten insan vardır. İngiliz e, Dostlar Kamerası'ndan da bilgimiz olduğunu söyleniyor. Dostlar Kamerası'nda olsun, gram olsun, gram iç olsun insandır ya. Var mı efendim doktor Kamerası'ndan bilginiz? Var. Bütün krallarla mülk yapacağım, cumhur meclislerinden mülk yapacağım, sultanlardan mülk yapacağım. Biraz daha iki bin 2000, bin yıllara gelinceye kadar bütün üst seviyede olan bütün şahsiyetleri Nakşibendi yapacağım. Süleyman Demirel'de var mı efendim bunların arasında? Yaşarsa Süleyman Bey de 2000 yıllara kadar onu da alacağım. Yani e, rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Nakşibendi'ydi değil mi efendim? Nakşibendi tabii.